Konkretno govorimo o obhođenju supružnika. Prije nego li baš počnemo govoriti kako da se obhodi i muž sprem svoje supruge žene i ona sprem svoga supruga, sprem svoga muža, neophodno je da sebi damo do znanja, da saznamo kolika je Allahova subhanahu wa ta'ala blagodat živjeti u braku koliko je vrijedno, koliko je korisno i koliko je potrebno također da živimo u braku. Neophodno je živjeti u braku jer je to Allahova zakonitost. Allah je dao da sve što postoji, postoji u paru, da postoji jedno uz drugo, da se smiruje jedno uz drugo. Tako i insan, tako i čovjek. Allah stvorio je čovjeka u paru, stvorio je muškarce i žene, da se smiruju jedno uz drugo, da se dopunjuju, upotpunjuju, potpomažu i slično. To je bio i sunnet svih vjerovjesnika i poslanika, skoro svih vjerovjesnika i poslanika, svi su oni živjeli u bračnim zajednicama, imali su žene i imali su svoje potomke, imali su djecu. Također Allah subhanahu wa ta'ala na mnogo mjesta u Kur'an i Kerimu postiče nas na brak. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam također i kaže da će se on nama sutra na sudnjem danu ponositi pred drugim vjerovjesnicima i poslanicima, dakle s brojnošću svojih potomaka svoga, dakle naroda svoga ummeta i brojne druge koristi vrijednosti braka, također i potrebe. Neophodno je da živimo u braku i da se izgrađujemo, da se upotpunjavamo, da se potpomažemo mi s našim dakle, suprugama, muškarci sa ženama i s djecom isto tako jer će sutra biti pitani za to. Svi mi Dakle, imamo određene odgovornosti, ponijeli smo određene odgovornosti na svojim plećima i sutra ćemo odgovarati za njih. Kako da čovjek se spasi u ovom vremenu, vremenu kušnji, smutnji, razvrata, nemorala, ako ne bude pribjegavao u svojoj kući i ne bude većinu svoga vremena boravio sa svojim ukućanima. Ako su i njegovi ukućani slični kao i oni koji su na ulici, kako da čovjek živi smirenim, sretnim, spokojnim životom. Zbog toga neophodno je da ulazimo u brak, da stupamo u bračnu zajednicu i nakon toga da vodimo računa o odgoju svojih ukućana. Neophodno je da imamo i mi muškarci i također naše supruge, žene, da imaju određene osobine kod sebe moramo svi imati određene osobine kod sebe da bi ova Allahova blagodat koju uživamo potrajala kod nas, odnosno da bismo živjeli do svoje smrti u braku. Ako kojim slučajem dođe do razvoda braka, onda nismo s dotičnom osobom mogli graditi sreću, nismo mogli graditi sretnu, zdravu porodicu s dotičnom osobom, trebamo dalje tražiti drugu osobu. Dakle, neophodno je da se izgradimo, da bismo brak znali uspješno voditi. Brak nije igra i zabava, kratkotrajno uživanje, zadovoljavanje samo svojih prohtjeva i strasti, već je brak veliki emanet, dužnost, odgovornost Za nju ćemo biti pitani sutra na, kod Allaha subhanahu wa ta'ala na drugom svijetu, zato dakle ne može se preko noći imati sretna kuća, sretna porodica, već se mora godinama i godinama uz strpljenje, uz opraštanje, prelazenje preko grešaka i mnogo šta drugo voditi taj brak da bi se sretno živio uspješno na Dunjaluku i sutra ako Bog da na drugome svijetu na Ahiretu. Dakle, neophodno je da izgradimo kod sebe određene osobine. Muškarac i žena, muž i njegova žena, suprug i supruga moraju pri sebi imati određene osobine, moraju te osobine izgrađivati kod sebe ako ih već nemaju da bi sretno živjeli, da bi sretno živjeli. Prva od tih osobina. I inače, dakle, ovo je najbitnija osobina za sve ljude, bez obzira živjeli u braku ili ne, ali dakle i u braku, jeste da su suprug i supruga vjernici u Allaha subhanahu wa ta'ala, da se čvrsto drže Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, da se odazivaju Allahovim subhanahu wa ta'ala propisima, da što je god moguće više čine ono što je Allah naredio i da se ostavljaju onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Upravo vjernici zbog vjere ulaze u brak. Vjera ih postiče na brak. Vjera ih uči vrijednostima, koristima braka. Vjera ih uči koga da odaberu za svoju suprugu, koga da odaberu za svoga supruga. Dakle, vjera ih spaja. Zbog vjere su stupili u brak. Zbog toga i u braku trebaju nastaviti biti dobri vjernici, čvrsti vjernici. Doista, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri An-Nahl, "Men amila salihan min dhakarin aw untha, wa huwa mu'minun" فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Ko bude činio dobra djela, bio muškarac ili žena, a vjernik je, vjernik je, mi ćemo dati da on zasigurno živi lijepim životom. Dakle, lijep život doživljava se samo u vjeri. Lijepim životom žive samo vjernici. Bude iskušenja, bude tegoba, bude nedaća, bude problema, toga mora da bude. To je bilo i u životu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam koji je živio najsretnijim brakom, koji je imao najljepšu bračnu zajednicu. Međutim, i pored toga svega je bilo, bilo je problema, bilo je nedaća. Međutim, vjernik sa slašću prelazi preko tih nedaća, prelazi preko tih problema jer mu vjera nudi rješenja za te probleme, za te svakodnevne ne da nedaće, tegobe, razmirice možda sa suprugom ili slično. Imamo pojašnjenje u životopisu Allahovog poslanika alihi salatu osallam kako je on prevazilazio dotične, dotične probleme. Pa vjernik kada sve jednu kušnju pređe, savlada, problem riješi, njemu život postaje slađi. On osjeti slast u svome, u svome srcu. Dakle, vjernik i vjernica stupaju u brak, ulaze u brak zbog vjere, vjera ih postiče da traže bračnog druga koji će biti vjernik i takvi nastavljaju biti i nakon, nakon što stupe u brak. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallame podučava mladiće koga dakle da odaberu za suprugu. Pa kaže žena se ženi zbog četiri stvari. Ženu muškarci traže zbog četiri stvari. Pa kaže Allahov poslanik alihi salatu wa salam, uh, spominje prvu, drugu, treću, četvrtu i subhanallah, upravo spominje redoslijedom kojim redoslijedom ljudi od davnina do dan danas pa haman i do sudnjega dana na takav način će tražiti ženu. Pa kaže zbog njenog imetka. Na prvom mjestu zbog imetka žene. Ljudima gladne oči. Nikada dosta. Pa im je najbitnije da sa ženom dođe im imetak. Mnogi Nažalost, ti muslimani hoće da ljenčare, hoće da žive lagodnim životom. A subhanallah, zar možeš odmarati nakon odmora? Zar možeš da živiš lagodnim životom nakon što odmaraš? Ne možeš. To nije lagodan život. U tome nema slasti, u tome nema sreće, u tome nema rahatluka, smiraja duše, već upravo nakon umora, nakon mukotrpnog rada, danas cijeli dan kada dođeš svojoj kući, dođeš svojoj porodici, sjedneš sa svojom suprugom, djeca oko tebe, tada osjećaš slast. Tada osjećaš slast svoga rada. Doći nakon odmora opet da odmaraš, pa to nema nigdje. To nema nigdje. Pa Allahov poslanik alaihi salatu sam kaže ljudi traže žene, žele da se oženu, oženu s drugom ženom, jeli pa prije svega gledaju na njen imetak. Zatim na njen ugled, na ugled njene porodice. Iz kakve porodice dolazi? S vremena na vrijeme svima nam se dešava, dakle, imamo imetka, nemamo imetka, ponestane nam, zaradimo i slično. Ukoliko dotična porodica nema imetka, ali je ugledna, ali potiče iz ugledne porodice, ona zna kako će doći do imetka. To jest takvu porodcu svi će pomoći ako s vremena na vrijeme zapadne u tešku situaciju. Pa na drugom mjestu nakon imetka traže ugled. Na trećem mjestu kaže Allahov poslanik alihi salatu oslam i traže ženu zbog njene ljepote, da je žena lijepa. Ča, dakle, nije čak ni na prvom mjestu, već na trećem mjestu ljepota. Kažu, ljepota, treba da se traži ljepota. Nema smetnje, treba da se traži ljepota. Kažu, ljepota je prolazna. Kada im kažeš ljepota je prolazna, nemoj toliko, gledaj prvo vjeru, pa kasnije gledaj ostalo, kažu ljepota je prolazna, a ružnoća je, kažu, neprolazna, nemoj nam, je li ružne i slično. Kaže, dakle, Allahov poslanik alihi salatu sam traže prvo ženu zbog njenog imetka, zbog njenog ugleda, zbog njene ljepote i na kraju zbog njene vjere. Na kraju, većina, većina ovoga svijeta traži ženu na kraju zbog vjere. Pa kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam, ti traži onu koja ima vjeru, pa će ti Allah dati beričetan život. Ti traži onu koja ima vjeru, fadfer bi dati din terbet jedak. Ti uzmi onu koja ima vjeru, pa ćeš biti blagoslovljen. Pa kada oženiš ženu koja ima vjeru, koja se boji Allaha subhanahu wa ta'ala, koja je vjernica u njega, strahuje od Allaha subhanahu wa ta'ala, odaziva se njegovim propisima što je Allah naredio, a ostavlja ono što je Allah dželle vala zabranio, ona će dobro znati kome će pokazivati svoju ljepotu. Neće izaći na ulicu pa pokazivati se drugim ljudima, već ona zna, ona je vjernica, ona je odgojena, ona je naučena da svoju ljepotu pokazuje samo svome mužu. Ukoliko dođe iz ugledne porodice, a ti nisi iz takve porodice, ti ne potičeš možda iz ugledne porodice, potičeš iz siromašne, težačke porodice i slično, neće te omalovažavati. To ti nikada u svome životu neće prebaciti. Neće ti prigovoriti, ja sam došla, ja imam, ti si ovakav, ti si onakav. Ne, jer je ona vjernica u Allaha subhanahu wa ta'ala. Ukoliko dođe sa svojim imetkom imućna, dođe sa imetkom, dobro zna, gdje će upotrijebiti imetak, kome će dati svoj imetak. Zato, dakle, ženi onu koja ima vjeru, pa ćeš biti blagoslovljen, tvoj život će biti blagoslovljen. I također, na osnovu ovoga hadisa, možemo zaključiti čemu dati i u braku prednost. Čemu? Dakle, vjerskom odgoju, ne samo dakle njenoj ljepoti, ne samo zgrtanju imetka. ne samo čuvanju ugleda, obraza, časti i slično, svakako sve to treba, Treba dakle, jer vjernik treba da čuva svoj obraz, treba da čuva svoj čast, treba da radi, treba da također vodi računa o svojoj ljepoti, svojoj čistoći. Međutim, prvenstveno treba da vodi računa o vjerskom odgoju. Jer nas vjera svemu ovome, subhanallah, uči. Svi oni koji su zapostavili vjeru, zapostavili su vjeru, sve ostalo. Zašto su muslimani danas nazadni? Zašto danas muslimani se vode nakon što su oni bili predvodnici? Zašto danas muslimani se nalaze na kraju, ako se i nalaze uopće, na kraju ove karavane zbog toga što su ostavili vjeru, sa ostavljanjem vjere ostavili su sve drugo. Jer ih vjera postiče da traže znanje, vjera ih postiče na rad, vjera ih postiče na dobročinstvo, vjera ih postiče na hizmet drugima, pomaganje drugih. Zar nisu prve riječi koje su objavljene Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wa alihi wa sallame upravo bile riječi koje nas postiču na traženje znanja iqra' Iqra bismi rabbike alladhi khalaq. Uči u ime svoga gospodara koji stvara, koji stvara čovjeka i stvara sve ovo. Uči u njegovo ime. Traži znanje. Pa dakle, trebamo posvetiti pažnju, trebamo se skoncentrisati, akcenat dati na odgoj nas samih i naših supruga, naše djece u braku. S vjerom s vjerom, ukoliko nam vjerski odgoj, ukoliko budemo čvrste i dobre vjere, s vjerom će nam doći i sreća, sreća u životu. Men amila salihan min zekarin av unca vahu mu'minun fele nuhi jennahu hajaten tajiba. Ko bude činio dobra djela, bio muškarac ili žena, a vjernik je, mi ćemo mu dati da zasigurno živi lijepim, lijepim životom. Dakle, od supruga i supruge ukoliko žele, žele da žive sretnim životom, smirenim, spokojnim životom, da žive u rahatluku, traži se da budu čvrste vjere, da budu vjernici u Allaha subhanahu wa ta'ala i u sve ono što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, što god nađemo da nam Allah naređuje da radimo, da postupamo, da se odazivamo tim naredbama koliko smo u mogućnosti. A što god nam Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje da se ostavimo toga. I isto tako Allaho poslanik alaihi salatu wasalam što god nam naređuje da to činimo koliko smo u mogućnosti, što god nam zabranjuje da se ostavimo toga u potpunosti. Kao što je i rekao Allaho poslanik alaihi salatu wasalam ono što sam vam naredio radite koliko možete, ali ono što sam vam zabranio toga se toga se u potpunosti ostavite. Nije u redu. Nažalost, zašto je stanje muslimana danas ovakvo? Pa stanje muslimana i onih koji kažu za sebe da su praktični da praktikuju vjeru, ne samo oni koji kažu na jeziku da su muslimani, da imaju muslimansko ime i slično, već dakle i oni koji praktikuju. Nažalost, danas ćemo naći vrlo, vrlo mali broj muslimana da se drže vjere čvrsto u cijelosti, u potpunosti. Zašto su muslimani muslimani? ovakvog stanja danas zato što iz vjere, zato što iz Allahove knjige Kur'an i Kerima uzimaju ono što im odgovara, ostavljaju ono što im ne odgovara. Zar ljudski razum može da određuje i da kaže ovo odgovara, ovo ne odgovara? Ljudski razum koji je manjkav? Čovjek koji nema mnogo znanja. Kako kaže Allah dželle u svojoj plemenitoj knjizi: "Wama utitu min al-ilmi illa qalila." A vam nije dato osim malo znanja. A koliko je Allahovo znanje kada bi sva mora bila tinta i sva drveća stabla kada bi se od njih napravila li pisaljke, ne bi bilo dovoljno da se ispiše Allahovo znanje, da se ispišu Allahove riječi, Allahov govor. Subhanallah. Pa zar možemo mi određivati šta je dobro, šta je pogodno za ovo vrijeme, a šta nije? Allah subhanahu wa ta'ala ovu vjeru islam učinio je vjerom do sudnjega dana i u njoj je sve pojasnio. Poslao čak poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da nam i praktično sve pojasni. I dakle na nama nije ništa drugo osim da uzmemo, ali da uzmemo sve, sve što god je objavljeno u Kur'anu ili vjerodostojnom hadisu, Allah subhanahu wa ta'ala to traži od nas kada kaže Ja ayuhal ladhina amanu dhulu fi silmi kafe. O vjernici, uđite u vjeru potpuno. Prihvatite se vjere u cijelosti. Allah dželle vala kori prethodne narode za koje znamo odmah s početka knjige, obavještava nas na početku knjige da su jedni zalutali, a drugi su na sebe Allahovu srđbu izazvali. Dakle, i jedni i drugi osuđeni su na propast. Pa Allah kori jedne od njih i kaže tu minune bi badil kitab o tekfurune bi bad. Zar da vjerujete u jedan dio knjige, a u drugi ne vjerujete? Zar da prihvatate jedan dio knjige i po njemu radite, a da drugi zapostavljate? Dakle, to nije svojstveno vjerniku. Zašto danas muslimani, većina, većina muslimana žali se na svoj život, žali se na probleme, odgovor je ovdje – Zato što se nismo prihvatili vjere u cijelosti. Subhanallah, oni koji su pratili ove emisije mogli su vidjeti kako nam naša vjera savjetuje da se obhodimo prema našim roditeljima. To ni jedna vjera ne savjetuje na takav način da se djeca obhode prema svojim roditeljima. Na drugoj strani, kako roditelji da odgajaju svoju djecu Djeca, djeca, maloljetna djeca, dakle mala djeca odmah po rođenju imaju svoja prava I roditelji su obavezni da ispoštuju te svoje obaveze prema njima, da ispoštuju njihova prava. To nas naša vjera, islam uči. Pa smo mogli da čujemo kako da se obhodimo prema učenim ljudima. Evo, čućemo ako Bog da u ovim emisijama uskoro i kako da se supružnici obhode jedan prema drugom. Zatim kako da se obhodimo prema bližnjoj rodbini, prema daljnoj rodbini, prema našim komšijama, prema muslimanima, prema nemuslimanima. Sve je definisano u našoj vjeri. Zašto da uzimamo jedan dio, a drugi dio ostavljamo? I onda imamo probleme, onda imamo nedaće, onda se žalimo, onda nam trebaju svi ljudi svijeta da rješavaju naše probleme. A da smo se prihvatili vjere u cijelosti, kako da se prena, ponašam prema svome komši? Tako, tako, tako, tako, tako. I moj komši, a također, da se na takav način ponaša prema meni i živjeli bismo u miru, u slozi, u zadovoljstvu za sigurno svi. Dakle, na prvom mjestu da muž i žena, suprug i supruga budu vjernici, čvrste vjere, da uzimaju sve iz Allahove vjere, što im dođe da to prihvate od Allaha subhanahu wa ta'ala, da prihvate s potpunim zadovoljstvom, da rade, zalažu se maksimalno u sprovođenju svega toga što se nalazi u Kur'anu ili vjerodostojnom hadisu Allahovog poslanika alihi salatu salam i da pozivaju druge da odgajaju svoja pokoljenja, svoje potomstvo, da odgajaju također na to. Zatim druga osobina, druga osobina koja je usko vezana za ovu prvu, jeste traženje znanja. Da muž i žena, suprug i supruga moraju tražiti znanje, moraju učiti svoju vjeru, moraju učiti svoju vjeru koliko su u mogućnosti, shodno svojim mogućnostima. Muž je možda zaposlen, radi tokom cijelog dana, međutim mora da nađe sebi vremena da se poduči osnovnim, makar osnovnim propisima svoje vjere. Mora da se poduči propisima namaza, propisima posta, propisima zekata ukoliko ima i metka, dakle drugim bitnim temeljima islama. Mora da ima znanje o tome i da radi po tom znanju. Sutra kod Allaha subhanahu wa ta'ala neće imati opravdanja za nepoznavanje ovih bitnih temelja Islama bez kojih, bez kojih nema ili Islama. A žena ukoliko boravi u kući, ukoliko ona nije zaposlena, onda dakle ona zasigurno treba da iskoristi svoje vrijeme, svoj boravak u kući između ostalog i traženjem znanja. Upravo mi smo zbog vjere stvoreni ovdje na Dunjaluku. Allah nas je stvorio da praktikujemo vjeru i da putem vjere radimo sve drugo. Dakle, da radimo sve drugo, sve ono na što nas postiče naša vjera. U našoj vjeri sve je, dakle, kao što ćemo ako Bog da čuti i kao što nam je poznato, čitajmo Kur'an pa ćemo i vidjeti da Allah kaže Ma farotna fila kitabi miše, mi u knjizi ništa nismo izostavili. Dakle, u vjeri nam je sve pojašnjeno i vjera nas postiče na sve, na sve i na svako dobro. Pa dakle, žena treba da također uči svoju vjeru. Zbog vjere je i ona stvorena, zbog vjere smo i mi stvoreni. Trebamo dakle da učimo, da tražimo znanje iz vjere. Kako, na koji način da vjerujemo, da vjerujemo ispravno kako je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan ako ne učimo, ako ne tražimo znanje iz vjere. Vjera nas je učinila sretnim, vjera nas je učinila zadovoljnim. Zbog vjere smo stupili u brak, po principima, načelima, savjetima vjere odabrali smo sebi suprugu. Ona odabrala nas za svoga supruga, za svoga muža i dakle zaključujemo da nas je vjera usrećila. Pa onda i zaključujemo da ukoliko želimo da živimo još sretnim životom, ukoliko želimo da živimo još zadovoljniji, onda dakle trebamo tražiti i produbljivati znanje iz svoje vjere. Nemojmo nikada zaboraviti. Kada smo govorili o našem obhođenju sprem učenih ljudi, govorili smo i spominjali određene kuranske ajete i hadise koji govore o vrijednosti znanja iz vjere, o vrijednosti vjerskog znanja. Pa Allah subhanahu wa ta'ala spominje i traži od svoga poslanika da mu upućuje dovu, da mu poveća znanje. Subhanallah, Allahov poslanik, kome dolazi objava, koji nam je dostavio cijeli Kur'an, u potpunosti ga također pojasnio, ništa od njega nije zapostavio, prešutio i slično cijeli Kur'an, pojasnio ga praktično i opet Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ ilma i reci gospodaru povećaj mi znanje. Subhanallah, koliko znanja imamo mi? Čuli smo, kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا أُتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا A vama nije dato osim malo znanja. I mi opet, jeli, zar se smijemo zadovoljiti onim malo što znamo o svojoj vjeri? Ne, već dakle, kada je Allahov poslanik alihi salatu sam tražio i mi isto tako trebamo tražiti. Allah subhanahu wa ta'ala kaže da će na posebne stepene uzdignuti one koji imaju znanje. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala da se učeni ljudi posebno boje Allaha subhanahu wa ta'ala, da ne mogu biti isti učeni i neuki i slično. Također Allah, poslanik alaihi salatu uzlom u svojim hadisima, govori o vrijednostima učenih ljudi i vrijednostima znanja kojeg oni nose. Sve to i supruga i suprugu i muža i ženu treba podstaknuti da traže znanje iz svoje vjere kako bi što bolje upoznali svoju vjeru i kako bi zasigurno postupali po svim tim vjerskim jeli, načelima, principima, smjernicama, savjetima. Dolaze djeca, evo, rekao smo da djeca imaju odmah po rođenju imaju svoja prava. Odmah prvi dan do sedmoga dana treba dakle da se djetetu nadije lijepo ime treba da mu se zakolje akika, treba je li mnogo šta, kako ćemo to uraditi, kako ćemo znati. To je dakle njegovo pravo kod nas, naša obaveza prema njemu. Sutra će nas je li pitati zato Allah subhanahu wa ta'ala kako da znamo ako naučimo svoju vjeru. Kako da znamo ako ne učimo svoju vjeru? Kako da sutra očekujemo od tog svog djeteta dobročinstvo da se lijepo opodi prema nama ako se mi od malena, od dakle njegovih prvih dana njegove rane mladosti nismo obhodili prema njemu kako treba. Zato dakle, kako, na koji način da to činimo, da to praktikujemo, da to saznamo traženjem znanja i svoje vjere. Suprug i supruga, muž i žena moraju tražiti koliko su u mogućnosti na bilo koji način moraju tražiti znanje iz svoje vjere. Allahov poslanik alihi salatu wasalam je prejasno rekao men seleke tariqan jel temisu fihi ilma sahal Allahu lehu bihi tariqan ilal dženne. Koji zabere put da na njemu traži znanje, Allah će mu time olakšati put do dženneta. Put do dženneta. Dakle, olakšati da će mu da živi jeli, sretnim, lijepim životom jeli, na dunjalku i sutra da ide ravno pravo do dženneta olakšanim, olakšanim putem. Uz Allahovu dozvolu u našoj i narodnoj emisiji govorimo o osobinama stanovnika sretne kuće, sretne porodice, zdrave porodice, moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi učini dokazom za nas, a ne protiv nas. Moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji slušaju, a zatim rade po onome, po onome što čuju. Ako Bog da, do tada Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti i mene, meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin. Wa sallahuma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.